leta y'u Burundi n'imigambwe imwe imwe hamwe n'amashirahamwe adahanira inyungu za politike mu gihe rero hari n'iyindi migambwe na cyane cyane itari mu butegetsi n'ayandi mashirahamwe adahanira eh, ubutegetsi yaba eh, yaba ari mu gihugu no hanze yitabye iyo nama Iyo nama rero iheruka iheruka kubera iyarusha mu gihugu ca Tanzania eh, ikaba yari ihagarikiwe n'umuhuza n'umuhuza eh, n'umubana mukapa yahoze arongoye igihugu ca Tanzania leta eh, mu gihugu ca Tanzania leta n'iyindi migambwe ikaba itabitavye harashyizweho rero urupapuro rw'inzira ku byashyitswe ko urupapuro rwahavuye rushyikirizwa mbere umuhuza mukuru mu matati y'abarundi umukuru w'igihugu cya uganda kaguta wari museveni ahandi ahandi aho hariho n'urundi rupapuro rero rw'inzira rwavuye mu biganiro byo mu gihugu hagati byabereye mu ntara ya kayanza hari hashyizwe leta y'u Burundi imwe mu migambwe ikorera mu gihugu hamwe rero n'amashirahamwe adaniriye ibyicaro bya politike mu Burundi muri iyo nama rero yimirije y'abakuru b'ibihugu umuhuza eh, ariteguye gushyikiriza abakuru b'ibihugu ibyashitsweko muri ayo manama turadayo kumva mu gutangura kino kiganiro cacu icyo bamwe mu banyepolitiki b'abarundi bavuga kuri ivyo biganiro by’Abarundi na cane cane kuri ivyo kuco biteze kuri iyo nama igiye kuba y'abakuru b'ibihugu intererano yawe ugashobora kwishikiriza utwakuye kuri za nimero musanzwe mumenyereye ari mirongo ibiri na zibiri mirongo ibiri na zine mirongo itandatu na zitandatu ubusa kabiri canke mirongo ibiri na zibiri mirongo ine na zitanu mirongo ine na zitatu mirongo irindwi na zitanu canke mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo inani na zitatu amajana icenda mirongo itatu na zitatu ikaba ari mbere na WhatsApp cyangwa mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana mirongo itatu na bitatu cyangwa mirongo irindwi na bitanu amajana um, icyenda na mirongo inani na bitatu amajana icyenda na mirongo itatu na bitatu aho kandi ni ku barundi gusa bari hanze ko ari umwanya wabahariwe intererano yanyu rero turayakiriza yombi mukayishikiriza mu rupfasoni kabere n'ubwitonzi ntangere wenda ku ndemesheje ikiganiro ka didimba cy'uyu munsi utuma amajwi abashikira tukavuga twumvikana ngaho ya isanganiro ni François Akimana nako yakaba yamaze gutanga navuga nti icyo bita temwe yamaze gushikiriza ikibanza emetute mitebuti twese hamwe twaba tugaramukije tubipfuriza ikaze muri kino kiganiro ikiganiro ni karadiridimba kuri radiyo isanganiro nk'uko twabibabwiye mu ntango ya kino kiganiro tubanze reka muri umwe tubashikirize ibyo bamwe mu banyepolitike b'abarundi biteze bavuga ko biteze muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya afurika y'ubuseruko na cyane cyane kubera ibiganiro by'abarundi bibera hanze reka mbere n'umwizero wabo aho uhagaze amajwi tukayakesha tukayakesha Eh, abitabye ikiganiro kuna nama cy'uyu munsi ku munsi wa gatandatu na gatanu kuri radiyo isanganiro na bose akaba ari eh, umushingamateka seniyasi seniyasi eh, nigaba asanzwe ari imbere n'umuvugizi w'umugambwe sahwanya frodebu reka mbere na Stephanie Bizi arongoye umugambwe sahwanya frodebu iragi ryandadaye reka twari twumvirize muri uno Eh, umushingamateka seniyase nigaba seniyase nigaba akaba ari umushingamateka kandi akaba atanzwe avugira umugambwe sahwanya frodewu twebwe rero ubwa mbere twishima ko iyo nama itunganijwe abakuru b'ibihugu bagashobora gukorana kugira ngo bige ibibazo biri muri aka karere cyane cyane ibibazo biri mu gihugu cyacu Burundi hari ibibazo bikomeye ibibazo bihanze igihugu cy'u Burundi mu bya politiki mu by'ubutunzi ntuvuga ibyo agaciro kazina muntu ubona ko bitameze neza rero kubona iyo nama itunganijwe mu burundi harakenewe ibwirizwa shingiro rishasha kugira ngo dushobore guhuza abarundi bose bashobore kubaka igihugu cyabo icyo twaracyumvise ubwa mbere tukibyumva ko none iri jambo arivuze kubera iki kuko perezida museveni ni umuntu adasanzwe cyane ari mu bibazo by'uburundi kuko amasezerano yarusha arayazi neza mu ntimatima yayo icyatumye yuba uko yubatswe twebwe rero kubona eh, yaramaze kuvuga amajambo agashaka agatunganya n'iyo nama nubwo batashaka iyo nama iba turabona ko bashaka kugira ngo ibibazo by'uburundu bityo bivuze ko uyu rero akaba yari Phineas Nigaba umushingamateka akaba mbere n'umuvugizi w'umugambwe Sawanya Fodebu bari karavuga cyane cyane uko bakiriye inkuru ivuga yuko abakuru b'ibihugu byo mu Afurika y'ubuseruko bazo kwitaba inama inama yatumwe ko n'umuhuza mukuru mu matati y'abarundi umukuru eh, w'igihugu ca Uganda Kaguta Museveni muri kano kanya naho katwumvirize ico um, Crespa nibizi asanzwe arongoye umugambwe Sawanya Frodebu Nyakuri avuga nawe ku byerekeye ukuntu bakiriye iyo nkuru eka mbere n'ibyo biteze kuri iyo nama y'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko Crespa Niyibizi murazi yuko iyo nama atari ubwa mbere iba inama ku bihugu muri yaba yabaye izo ari inama mu zindi zamaze ko ziraba iyo batwaye hari ibibazo bikomeye by'akarere biga ngo murabona yuko hariho imigambi dusangiye nk'umugambi barabara yavuye ikigomari gaca amabanga rizoshika kuruhwa hari umugambi twumva eh, w'ibaragenda rayi rizohava riva ubimba rihaca mu rutana rikaja n'igitega twizeye yuko rero muri iyo nama y'ibindi migambi y'iterambere rwose yakiga ku burundi twebwe tuvuga yuko iyo nibyo kubera ko bashobora gutanga impanuro nziza ntawe ukora impanuro mugabo amatora agatunganywa n'abarundi nk'uko n'ibyigo shingiro byatowe matora yatunganijwe n'abarundi ku bwacu rero twiteze yuko iyi nama izoca eh, ishinga ikindi kiringo cy'ibiganiro byomara nk'umunsi umwe cyangwa ibiri aho azosomwa itangazo ry'uburekere mu biganiro bisanzwe na kano karere kubera icyo icyatsi bibaho cyamaze guhera kugira ngo abarundi abanyepolitike n'amakungu nayo ukaba ariko basamazwa n'ibiganiro ibiganiro ibiganiro ibiganiro kuko urabyo n'ibira bitunganya nawe nyene urabona yuko ariko atunganya ibintu atangana zihari na rw'akarero urabona umuntu atunganya ibiganiro iza mbere twaherukamwo zabaye mu kwa kabiri kumwe kuri bibiri na cumi n'indwi bashobora gutunganya ibindi mu kwezi kw'icumi na rimwe na cumi na kabiri uwo mwaka nyene bashobora gutunganya ibindi mu kw'icumi aba bumva rero abantu bariko bashora w'ingorane ahantu hari ingorane umara umwaka wose urindiye kuba uhuza abantu zerekana yuko nabo nyine barabizi ko bariko baraherekeza kuri izi bihereza uyu rero nawe akaba yari eh, kefa n'ibizi asanze arongoye umugambwe sahwanya frodebu nyakuri Eh, we wakagira ati eh, inama bayiteze ko inyishu ku bibazo na cyane cyane bijyanye n'iterambere n'inteko n'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri akongera ko ati ibibazo bya politiki n'umutekano bisa n'ibyatorewe inyishu nk'ibijanye na politike agati kazi na muntu n'ibindi rero akaniko ni ko kanya rero duhaye mwebwe mwese abarundi muri mu mahanga atandukanye muri muri aziya muri amerika mu muri afurika reka mbere n'ahandi muri australia kugira ngo muge icyo mutubwire mutubwire namwe icyo mwiteze kuri iyo nama yo ku bihugu muri afurika y'ubuseruko ku bazo kwiga ikibazo cy'uburundi hakazoba ari ku itariki ya mirongo itatu ukwezi kw'icumi na rimwe uyu mwaka Eh, tukaba amatelefone murayamenyereye mwebwe musanzwe muri hanze y'abarundi mushobora kutwakura kuri wewewe akaburungu isanganiro akaburungu waruge canke ku matelefone mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo inani na zitatu amajana mirongo itatu na zitatu iyo mbere na watsapu canke mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda mirongo itatu na zitatu aho tubaha akanya ubwira nawe mugivugire mugicyo muvuze ku bibazo biri mu gihugu c'amavukiro mwiyumviye ko bamwe mu banyepolitiki b'abarundi ukuntu bakira eh, inama nkuru inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ku Burundi izo kwiga mbere ibijanye ibijanye n'amatati y'abarundi hakaza gukora igenekerezo ya mirongo itatu mu nyoni uyu mwaka inama yatumwe ko n'umuhuza mukuru mu matati y'abarundi kaguta museveni kugira ngo baterere nabo ku bibazo bisaba bisanzwe bivugwa mu gihugu cy'amavukiro cy'u Burundi muyumviye ko bamwe mu banyepolitike biyumvira ku bico biyumvira ku nama yunije y'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko ijya bakubwaga mirongo itatu munyonye uyu mwaka iyo nama ikaba yatumwe ko n'umuhuza mukuru mu biba mu matati y'abarundi Eh, ishyirahamwe mezo mezo riweri desipuware avuga ko naho avuga ko naho abanyepolitiki b'abarundi basa n'abadafite umwizero umwe kandi batabona kumwe ibizovugwa eh, muri iyo nama we aremeza ko Eh, ko afise umwizero ko iyo nama izoshika ku bintu bihambaye ku barundi na cyane cane ko abahuza bazi neza amatati y'abarundi muri kahise ati kandi ntibazokwemera ko abarundi eh, badatunganirizwa kuko aribo ariho bazoba mbere biteye n'iteka tumwumvirize Remy Havyarimana izo nzira zabo zibiri zirashobora guhura kuko ushima zihura eh, ni nacyo gituma hariho umuhuza umuhuza rero n'ubuhuza ibyo byiyumviro biba bitandukanye ah, uwo muhuza rero ategereza gukora kuri icyo kibazo eh, kuko nk'uko mubizi eh, mu by'ukuri ibyo bavuga n'ibyo umwe wese ku ruhande rwiwe kandi ibyo bikava aho aba ahagaze kugira ngo arabe icyo yita ingorane n'ingene biturira umuti ikibazo cy'u Burundi kumbure bavuga ko ibyo biganiro byatangajwe yatangiye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kubera ibyabayeho kumbure niho nibaza ko cyane cyane icyo gihe bashyizeho uwo mugwi wari kurafasha mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo abarundi begerane bavugane batore hariho ibibazo nibaza ko uwo mugwi w'abakuru b'ibihugu uzokwiyicarira kugira ngo utore ibibazo bikomeye kandi ibibazo biraba ibihugu biraba ibihugu kubera muribuka yuko uwo mukuru w'ubuganda yaraherekeje yabashikije ikibazo cy'abarundi kuva muri arusha ya mbere wewe yari ahari yari azi ibyasinywe mbere ni mu baherekeje bose kuko yari umukuru w'ibyo bise initiative Eh, umugambi wo guhuza ah, abarundi igihe bamuhumbikije gerashiwe kugira ngo bahuze abarundi muri ibi bibazo turimo uno munsi kumbure kubera ibibazo yari arimo iwe mu gihugu iwe acashyira imbere rwose umuhuza ah, yahora arongoye igihugu ca tanzania mkapa aho mbona rero yuko uno munsi ashobora kuba ibibazo ibibazo bategereza kwicarira nuko batabikoze uko ndabibona bishobora gutera ibibazo hagati y'u Burundi n'ibihugu turi kumwe ibihugu c'ubucucu ca Tanzania mu yuko gifite ibibazo eh, cyakurikiranye ikibazo c'Uburundi kuva kera igihugu c'Ubuganda naco nyene ko kubera uno munsi naco nyene arico gifite mu minwe eh, ikibazo c'Uburundi ibi rero nk'abakuru b'ibihugu eh, ku kubera iteka ryabo kandi bagomba kugumya bategereza gushika ku kintu bashitseko impande zose ziza kugisinyako aha nibutse abariko baracumviriza yuko nako byagenze bikanarusha ya mbere baragize barumvikana byinshi mugabo barateba baragira igihe nenga ntibiriko biragenda neza ariko baragira igihe rero mandela aragira ati ubu rero zimuvaho mudasi baca barasinya rero kugira ngo baronke ikintu bahuriyeko kumbura ari naco gisigura biriya bise reserve amashinga bagize ku byo bagize ariko rero naha sinibaza ko Tanzania yiyubaha ko ndayizi zo kwemera ko umuntu wahora yirongoye ibiganiro amaze nk'imyaka itatu bazomurika bagenda atari urupapuro rusinywa uku kubashika ibitari bikeya mu kwita ibikoresho bikwiye bishobora kubafasha gufata ingingo aha byinshi afata rero kuri ibi ibyo bari bamaze gushika ko mu bice bitandukanye kuko ubu baheruka mu ca gatanu ibyo bine ni kuvuga ko babandanije gahajya naho bavuga ngo bariko baragira intambuko ubu rero hariho ico kibazo nibaza ko tanzaniya itegereza gutabaza mu bandi bakuru b'ibihugu by'iki ntiduhombe ubu kuri ubwacu ntiduhombe iteka ryacu dufashe bashike ku kintu aba bazishika ko kizotuma kumbura kijya imbere bizovana n'ibiri muri izi mpapuro bakuye muri iki gice cya gatanu n'umuco bakuye antebe kuri iyo nama y'abakuru b'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko ku bijyanye n'amatati y'abarundi inama yatumwe ko n'umuhuza mu matati y'abarundi kaguta museveni ati birashoboka yuko bashobora gu gushika kuco cyongirira akamaro uburundi na cyane ko eh, abo abarundi imatati yabo azwi cyane nabo bahuza yabo muhuza muri ayo matati kaguta Museveni kambere n'ubakoranije abarundi mu biganiro byagiye biraba ari ari we yahoze arongoye igihugu ca Tanzania ati rero kandi ntibazokwemera yuko abarundi bava bavana bata bicaranye bakavana ataco bashitse ko ati je bari teka biteye ari hamwe igituba cy'iseko ati rero Remy Habonimana akabona yuko ati nintambwe intambwe kandi bazaba bashyize ko kandi dotera iteka abahuda eka mbere n'u Burundi ikiganiro n'igira igice nako ikiganiro ni karadiridimba tubandanya kuri iryo sanganiro duha cyane cyane nako abarundi abarundi abarundi bari mu mahanga atandukanye kugira ngo batange intererano yabo ku bibazo biba biri mu gihugu cabo c'amavukiro uyu munsi rero mukaba mwumvise ko tuganira ku nama nama yimirije y'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko aho izo kwiga ikibazo cy'amatati y'abarundi ikaba yatumwe ko n'umuhuza Kaguta Museveni rero mashobora kuduhamagara mwebwe abarundi muri hanze kuri za nimero musanzwe mumenyereye mugatanguza agasaraba amajana abiri na mirongo itanu n'indwi mirongo indwi na bitandatu ubusa mirongo inani na bitatu amajana icenda mirongo itatu na bitatu iyo mbere na whatsapp ngira niyo iborohera kubiborohera benshi canke mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo inani na bitatu amajana icenda mirongo itatu kuza muri kuza mu gihugu mhm. iyo uri kwiyamamaza niho uvuga ati ibibazo ibi n'ibi n'ibi bihanze abarundi mhm. rero iyo abarundi bakwizeye ukabatora niho ibyo bibazo bikemuka urugero nk'ikibazo cy'ubukene uburundi urakenye birazwi turakenye turabizi mhm. ariko ikibazo cy'ubukene ntabwo cyokemurirwa rusha Mm-hmm. ikibazo cy'ubukene ntabwo cyokemurirwa i kampala cyangwa muri yose ikibazo cy'ubukene abapolitisiye iyo bari kwiyamamaza nibo berekana intumbero nziza y'icyokorwa kugira ubukene bukemuke urerekana politike nziza ukavuga ati mugende mwonora nuku nuku nuku nuku mm-hmm. uvuze ati reka ngende mu tanzania yarusha kuganira ibijyanye ngo uburundi burakenye ibijanye no guhariranira gusangira ijambo eka mbere n'ibindi bijanye n'agace na muntu muri rusange ivyo bibazo ntibishobora kuvugirwa muri iyo nama ibyo bizoganirwamo ariko nk'ibijyanye n'agateka ka zina muntu mhm. mu gihe ibihugu iyo igihugu kigikenye mhm. harimo abashomeri agateka ka zina muntu kama kahungabanye mhm. rero kugira agateka ka zina muntu kagende neza ni uko igihugu kiba cyifashe muri ekonomi mu gihe igihugu kizoba gikenye hariho umwe arara arihiye uwundi akarara yahaze agateka kazina muntu kazongana kuko ntabwo umuntu azemera kumara indwa atajya mm-hmm. ubundi nawe eh, indigomba ikoroshye mm-hmm. urumva rero aho agateka kazina muntu byanga bikunda kazohungabana niyo mpamvu niho ubwo bugizi bwa nabi bwose buzokemuka ariko mu gihe hazoba hakiri ubwo bukene abantu bavuga ibyo bintu byose ntago bizopfa bikemutse abarundi bazoza bama iyarusha eh, ubwo none ubivuze uti abantu abanyepolitike cyane cyane bicarire ikibazo c'amatora abandi bakagira bati bamwe muri abanyepolitike bakagira ati bamwe bari hanze barahunze abandi imigambwe yaratatanye ibibazo nk'ivyo ntibona ko bigira ngo bo bashira imbere yuko vyo banza gutorerwa inyishu imbere yuko baja mu matora ivyo ntivyumvikana kuri bo eh, ikibazo c'imigambwe yatatanye Eh, buri buri mugambwe urazi aho abanywanyi babo bari ariko iyo arusha mukapa cyangwa museveni ntabwo ari wazi aho abanywanyi ba runaka bari abanywanyi b'umugambi runaka ntabwo abo bantu aribo babibahari iyo umugambwe umaze eh, iyo habaye manda imwe umugambwe ntupartisipe mu matora abanywanyi barashyigikirwa ntabwo bazemera kumara iyo myaka itanu ataho bahagaze bazoca bahindura bajya mu yindi migambwe irimo irakora ku rubuga rero kugira umuganga wamara imyaka itanu haza n'andi matora bikaba uh-huh. umubare w'imigambwe imaze imyaka hafi icumi ititabira amatora ntibumva nk'iyo migambwe ko yari ikeneye yavuga iti dukeneye kuja mu matora bakagira bati nge turaba ukuntu twojayo tuvugane ukuntu twojayo dutoshika mu burundi nimba nk'abayirongoye bari hanze ntibumva ko ico ari ikintu bobanza kuganira ariko leta iyo ikubwiye ngo taha none umuntu iyo umwana umubwiye iyo umwana umubwiye ati taha muhira uretse mhm. ko iyo ayita abana mhm. kuko nabo n'abagabo n'abagabo mhm. iyo kubwiye ati rero hari iyo itabyemeye ntabwo ushobora ngo kubera ngo itabyemeye ngo natwe ngo ntabwo tuzopatisite udapatisite mu matora leta nta gihomba izoca yiganza mu nama nshingamateka mu nama nkenguzamateka mu bakuru muri porofesiyare hose usange baganje usanga bose nibo bafite ijambo nabo ya migambwe mito mito mwana gupatisitwa mu matora mwiganire na leta y'u Burundi kuko ni ifite igihugu hama leta y'u Burundi yemerere East Africa ko abo bantu batashe bazokorera ku mugaragaro hama leta ivuga ati abo bantu nibatahe ivyo ivyo ivyo vyo kubemerera bagakorera ku mugaragaro nimva ko byari bikwiye kwicarwa hama bikandikwa neza kugira ngo batahe bumva yuko baze bagororotse bataza binyegeza sinibaza ko hari umuntu yotaha iwabo ataha yinyegeza kuko benshi hmm. gusa icyo mbona ku ruhande rwanjye hmm. leta eh, yaragerageje kwerekana ibyo izogenderaho kugira amatora abe meza hmm. rero leta niyo itanga ukungene ibintu bizogenda ntabwo eh, afurika izopangira uburundi ngo amatora ngazogenda uko hariho nabo nigeze kumva bavuga ngo ngo amatora ngazohagarikirwe ngo na union européenne ngo mukuru wa wa wa seni ngo azobe ngo ngo ikiganiro ni karadiridimba kubera bwisanganiro akanya duha abarundi bari hanze ah, mu bihugu bitandukanye kugira ngo bagire intererano bashikije ku bibazo cyane ku Eh, ku bibazo bibiri birangwa mu gihugu c'amavukiro cabo tukaba twari kumwe na Diane yaduhamagaye ari leta zunze za Amerika muri Texas n'akanya ni rwanyu namwe mwese muri hanze kugira ngo namushikirize intererano yanyu ikiganiro cyacu kadirimba mu minota ibiri tukaza tukirangiza ariko turashobora kwakira uwundi munywanyi nimba ari mu buhinga bw'ibyuma bamubonye ko ari ku murongo turashobora kumwakira ariko mu minota ibiri tukaza tukirangiza ikiganiro eh, kadirimba nako yaje isanganiro hama turaheza tukirangize ngira ngo emetse tutari mu buhinga bw'ibyuma akamengo ah, nta munyanya ariko aratelefona muri uwo mwanya ikiganiro ni karadiridimba kandi yaduha abari mu mahanga abarundi kugira ngo bavuge ku bibazo biba bivugwa mu gihugu cyabo cy'amavukiro rero nimba nimba atamunywanya nyari ku murongo muri kano kanya ata uri karatelefona turashobora kurangiza kino kiganiro reka cyane dushimire eh, abaduhaye ikiganiro batubwira ku bijyanye n'inama yo ku bihugu yatumwe ko n'umuhuza ikazoba ku itariki mirongo itatu ukwezi kwa cumi